Sura 109 Al-Kafirun Nevjernici Mek 6 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Uli ja ejuhal kafirun Reci vi nevjernici. La a'budu ma ta'budun. Ja se neću klanjati onima kojima se vi klanjate. Wa la antum a'budun ma a'bud. Ani ni vi se nećete klanjati onome kome se ja klanjam. la ana a'budu ma 'abadtum. Ja se nisam klanjao onima kojima ste se vi klanjali. Wala antum abiduna ma a'bud. A i vi se niste klanjali onome kome se ja klanjam. Lakum dinukum waliyadin. Vama vaša vjera, a meni moja.